tio ne placas al mi. Diri signoro, me gratante en pence la nucon. Tio ne placas al mi, Catarinia, tio ino tro interesigis pri via mortinta pacio. Crome, sia nomo ne estas Myers, set Meyerhofer, cae si estas el Lubeco. Damna, Germanino, murmuri signoro me cliri. nur ni superruzos Mi vetas quin contra unu che si logas el homoi aferoin quioi ne niom relatas sin. Siudo, mi raportus tion supra. Signorum me vere veri diris tion supra. Mire, supra oni ne subtaxis la aferon. Cai tia ocasis che la respectinda signorino Myers estis invetita al signoro jucisto Kelly. «Do, signorino Myers!» diris alci, signoro Gis. «Cio ja mia dio estas con via cart augurano?» «Ai, ai, signoro!» diris la maliuna damo. «Oni devas ja per io viftenisin. En mia adio mi ne iros danci en varie teo!» «Hm!» diris signoro Kelly. «Set ien acuso je vi, che ve missa cart auguras. Cara signorino Maiors, tio estas, quasau vi vendadus anstatau cioccolado argil tabuletoin. Por unu gineo one raitas havi giustan augurajon. Mi petas vin, kiel vi povas auguri nesciante tion? Iui homoi ne plendas, defendis sin la maliuna damu. Rigardo, mi profetas al ili aferoin, qui placha al ili. Tiu gioio, signoro, valoras calcain shilingoin, Kai iam oni vere bon traf. Signorino Myers, diris al mi antau nelonge iu signorino, ancora un nenio tiel bone car divenis cae consilis al mi kielvi. vi. Si logias en St. John's Wood cae divorzas. Attendu, interrompes sien signoro iu. Ien, mi havas unu attestantinon contra vi. Signorino me cliri, diru al ni kiel gi estis. Signorino Myers, cart auguris al mi, parolis vigla signorino me cliri, che dum unu iaro mi havos edzic feston, che prenos min edzine tre ricia iuna viro, che che cun li mi translogigios transmaren qui au giuste transmaron? Demandis signore iugisto. Cer en la dua amaseto estis verda deco, alau dire signifas voyagion, diris signorina Maier. Absurdajo, murmuris signore iugisto. Verda deco signifas esperon. Voyagioi estas verda fanto. Mm, se estas cungi caro asepo sepo, Gi signifas grandain in voyage in profiton. Signorino Myers, men ne trompos. Vi auguris do alla attestantino che si è dum unu jaro alla riccia nulo. Sed, signorino McCleary, esta siam tre jaroin in al alla eminenta polizia commissaro McCleary. Signorino Myers, chi al vi clarigos citiun absurdajon? Ah! Ha, mia dieto, diris la maljuna damo kviete, tio okazas. Ci tio homineto venis almi facil anime paradvestita, sed si eh, havis la maldextran ganton siretitan. Si ne havas do superfluan monon, sed eh, volas pavi. Si diris, ke si havas dudek jaroin, sed dume si estas dudek kvin jara. Dudek kvar, has the diris signorino MacLeary. Egale. Do, si shatus et zinigi. Nome, si presentis sin kiel fraurino. Tial mi auguris laucarto et zinigion cae rician fiancion. Tion mi opinis plei conforma. Cae la malplezuroi, la nejuna signoro cae la transmara voyagio? Demande signorino MacLeary por da tio estu pli multe, diris simple signorino Major. Por unu gineo oni devas babili grandan quam. Do, tio suficias, diris signor Iugist. Signorino Major, nenio helpas, tiel cart auguri estas trompo. Cartoin oni devas compreni. Estas ja diversai teorioi, set neniam memorotion ne neniam signifas la verda deco voyagion. Vi pagos pompage quindec pundoin, kiel tiui kiui falsas nutrajoin au vendas sen valorain varoin. Vi estas en suspecto, signorino Majors, ke krome vi okupas vin per spionados. Mi opinias, ke tion vi ne confesos. Ah, kiel dio estas super mi, e signorino Myers. Sed signoro Kelly shin interrompis. No, no, ne lasu tion. Sed charvi estas fremdulino, sen regula profesio, politicae officoi uso sian raiton cae ellandigos vin. Adiau, signorino Myers. Mi dankas vin, signorino McCleary. Sed mi diras al vi, tiel false cart auguri, estas cynica cae sen conscia agado. Memoru tion, signorino Maier. Cion mi faru? Ec gemis la maliuna damo. Giuste ciam la metio comencis prosperi. Proximume post unu jaro rencontis iugisto Kelly comissaron McLeary. Bela vetero, diris signoro iugisto affable. Parentese, cion faras signorino Mecliri? Signoro Mecliri ec mienis tre acide. Nome, sciu, signoro Kelly, le diris cun ioma embarasso, si, signorino Mecliri, nome, ne divorcis. Ha, ah, ec miris signoro iugisto, tia bela iuna signorino! Ien giuste tio, murmuris signoro Meclire. Subite enamigis al si iu iuna nenifarulo, iu milionulo au comercisto el Melbourne. Mi contrauis, set... Signoro Meclire sen espere svingis. Antau semaino, ili cune forveturis en Australion.